Azaroa kogei gaur rasteazkena da eta hau berrio albistegia duzue. Berrio zarratiaren albiste amankezuna, ze titularrarekin irekitzen dugu gaurko albistegia, Xabi? Bai, lontzeri buruzko itxaldi batekin irekitzen dugu gaurko e, ire, zera, albistegi hau, e, sortzenek eskeniniko duena. Bai, alaxe e, sortzenek eskainiko du bihar arratseko seietan, sortzen ikasbatuak, mendialdea, guraso elkarteak antolaturik lomzeren inguruko itzaldi, itzaldi bat izango da, eta hau kulturgunean emango da. Eta bihar espina bifidaren egun internazionala Ba, itxai, bihar azaloren noita batean espina bifidaren egun internazionala ospatuko da. Berriozarren egoitza duen espina bifidaren elkarteak egun internazionalaren arira hainbatek ekintza antolatu dituzte e, biharko magazinean elkarrezketaldian espina bifida elkarteko kide bat izango dugu elkartearen inguruan hitz Bueno, garazi eta elurra saldu zaigu da goneko. Bai, Xabi Agunaren lehen orduetan erori dira lehen elur malutak berriozarren kaleak txuritu ez badira ere ezkabako mendi punta txuri kolorea hartu du elurkota gaur bostu metrotan kokaturik posible izango da egun egunean zehar eh, berriozarren berrize elurra egitea eta ikusi dugu bai informatiboak aseitu ba, berriz ere elurretan zebilela. Beno eta aurrera goaz bezalako informazio batekin Euskara ikasteko bekak bai begak eskatzeko epea azaroren noita marrera arte zabalik izango da eskari alegezko agiteko, agiteak, udaletxeko auzo bulegora eraman beharko dira astelenetik, ostiralera sortzidatik ordu bietara berriozaren erroldatuak baita autonomoik eta egoitza soziala berriozaren duten mikroenpresetan e-, lan egiten duten langileek eskatu alko dute udaleko euskara zerbitzuak luzatutako beka informazio gehiagorako iru Bibikoits. Eta ditu du, haitu dugun bezala hartarrak pragara doaz kantatzera. Bai, aste honetan, nogeita batetik, oita lauera elkarrekin abesbatzako amaikalagun pragan arituko dira 2002ko Preach Adventural Metin delakoan noibarko aritza, abesbatzako bertze irulaunekin batera iruñeko medialuna abesbatza osatu eta endartuko dute txekiako hiriburuan iru kontzertu emateko. Eskozia, Portugal, Holanda, Suitza eta Irlanda izan da Ingalaterra, Austria eta Suedia herrialdeetatik joandako bertze amabia besbatza ere arituko dira eta hemengoek kontzertu bat kantatuko dute horietako bostekin batera. Zuzendaria ere berrio zartarra izanen da Jose Germán John. Jose Premonitori kastaroa gaztelekuan. Bai, kastaroa, amabi, urte bitarteko neska mutilei zuzendua, noski. Ikastaroan, ingurumena, sexualitatea, teknologia berriak, sukaldaritza, elkarkitetza eta barreko gaiak landuko dira, maierarekin gazteak, udalen eskuko ziur eta giri bat jasoko dute izen amateko gaztelekuan, artekale kaleko seigarren zenbakian aste artetik ostiralera, bostetatik, zortziak bitarte, larun batetan, ordea goizteko amaiketatik eguerdiko ordubiak arte. Berriozaren erroldatuak, ogei euro ordindu barko ute izen amateko orduan, aldiz berriozaren erroldatuak ez daudenak, ogei tamar euro eta informazio gehiagorako, ikariari abildua, hotmail.com edo behatzi sortzi 06, 01, irurogei telefonoan. Bueno, galasi, eh, aipatu dugun bezala, eh, elurra etorri da bizitan, zer diogo gaurko iragarpenak? Beno, ba, elurra bisitan, elurra bisitan etorri da, eta noski, zerua oso deitxu dugu. E, baina, odi horiek ere, zaparra da txikitxo, nahi zertainak botako ditu gaurkoan, ez da soilik elurra e, eroriko, trumoiek aitza eta probabilitate txikitxo bat ere, izango dugu gaurkoan, batik bat, egunaren lehenengo parte, partean, goizean, elur kota hori, bostu metrora, bostu metrotan izango dugu, arratxean zeirun metrora kokatuko da, zeirun metrotan kokatuko da, eta gunaren amaieran zortzireun mila metrotan izango dugu azkenekoz, ipar mendebaldeko aizea ulbitzia ebiliko da, eta temperaturei dagokionez, maksima gutxi edo nahikoa jaitsiko dira, azkenik izotz txiki agingo du gaurkoan, eh? eta hau izan da guztia gaurko albistegiari dagokionez, informazio gehiago datu zen orduetan berrioza erratiaren sintonian, FMko egun puntu zortzean edo ordu oro interneten eguziplaza.neten. Música